Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 7, 1981 Inordinahang obispo si Besa Patricio Alo matapos ang dalawang buwang pagkakatalaga sa kanya bilang auxiliary bishop ng Davao. Gayon din, ipinagkaloob sa kanya ang pamumuno bilang titular bishop ng Tibioca. Lumipas ang tatlong taon, inuluklok bilang obispo ng Mati, si Bishop Alo, magpasa hanggang ngayon. Siya ang kauna-unahang obispo ng Diocese ng Mati matapos itong maitatag noong February 1984. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.